Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Nabi Allah Ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu rauduh Anta babullah Anta sahibul Quran Anta sayyidul anam Anta sahibus sunnah Anta sahibus syafa'ah Anta sahibul wasilah Liridha ilah bisyafa'ati rasulillah biniatin solehah biwasilati nabiyika wa rasulika habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi wassalam Nabi Allah Dawud Nabi Allah Khadir Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman jami'il anbiya'i wal mursalin khususun malaikatil mukarrabin Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Kiromang Katibin alaihimussalam Sanlah khadrati ruki kanjeng sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Sallah Khadrat Ruki Aulia Il Kutub Sabdul Rahman Sabdul Karim Sabdul Rasul Sabdul Jalil Allahu Anhum Sallah Khadrat Ruki Ashabin Nabi Kulihim Khususan Khulafai Rasidin Khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum Sallah Khadrat Ruki Aulia il Karamen bi Makbaratil Baqi wal Ma'la Sallah Khadrat Ruki Syuhada Ukut Khususan Sahabat Hamzah Sunnah Qudrati Ruqiyah Imatil Arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hanbali Imam Maliki Rahimallahu Anhum Sunnah Qudrati Ruqiyah Masyaifi Qadiriyah Wa Naqsabandiyah Wa jami'i Turuqil muqtabarah Jami'il awliyah itis adil jabiyah Alladhi balaguddin fi Indonesia Awal sunan ngambal Raden Rahmatullah Saya Malik Ibrahim Saya Ibrahim Asmaru Kondi Saya Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Maktumi Ibrahim Sunan Bunang Sunan Muryo Sunan Kudus Sunan Kalijogo Raden Said Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jamil Aulia Silsilah tinah Nahdlatul Ulama Mbak Samsudin Bakhul Bangkal Bahasa Masuk Bahwa Tasir Abdul Malakit Oslo Ahli Aulia Koryah Wali Wali Ngawi Kewadungan Purwosari Mboto Ali Kubur Warga besar Masjid Jamek Betul Rahman Ali Kuburina Hadihil Jamaah abaina baikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa limuallimina wa limuallimikum wa masyaikhina wa masyaihikum khususan murabbi ruhi wa syaihi simbah yai maksum mahmud bin ahmad yasir karawi bahtulur rebaim bahtulur zaini wa sallikul ladhi wa abi wa ummi ali kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat ghafarallahu dunubahum basyakarallahu yubahum wa yu'li darajati bil jannah biniyatin solehah bil walidin hasil maqasidana hasil maqasid sahibul hajjah tim anak aranto masjid baitur rahman hasil maqasidana dil jamaah fi maqasid dini wa dunia wal akhirah bi barokati siri lahumul fatihah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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'an Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul wa بحبل الله jami ولا تفرقوا Al-Quramah, Al-A'iza, Al-Ajila, Umana'ur Rasul, Rasatul Anbiya Habaib masyayih wal ulama asatid al qurama Rinten daluratri yang belawentah santri lumantar kitab suci panjenengan diko saestu lebet ing sabdo tomo kebak ing ular waskita tasih kersa nenggo lenggah wonten majelis meniko namung paring perkapan julu donga dateng sedaya panitia lumepir ingkang derek sipun dalu menika Muga-muga paringana bejo mulya, panjang umur, panjang yuswa. Amin Allahumma. Dateng para kiai-kiai telatah Bata Purwasari. Senaoso sedaya mboten pun absen wonten tulisan kertas mriki. Mboten kirang Angin pun hormat bekti datang penjenengan di kosami. Pendiri-pendiri Masjid Baitur Rahman Mugi-mugi wonten alam kelanggengan Simbah Kiai Marhaban, Simbah Kiai Sajid, punya yajah Kasih, punya yajah Robi Atun, Kiai Abdul Rozak, Kiai Husnudin, sedoyo pikantuk maghfirah pengapura roduh min riadil suargu Allahumma datang Romo Kiai Muhammad Yusuf Hadik datang jajaran Muspika Pak Camat, Pak Kapolsek, Kang mewakili Sangking dan Ramil Pipinsa Sangking petinggi Boto Purwosari, Bapak Sugeng Irianto, pangkat penjenengan Diko, Kati Intim alon-alon Mas. Ojo keterlan ojo ojo podo podo makhluk makhluke Gusti Allah. orang tawis dangu siro bakalan binan rene, waket kecaya waktu Gusti. Wan mboten napa-napa santai mawon. Pokoke kaji kabeh muga-muga panitiane. wis komplit warung, komplit gorene kabeh. Subuh ning kene iki cah, cah. Iki ana gembili dirubung semut, temumburi kari manut wis ngono ae. Mohon nah, pripun lendo kok kesak nampane napa disalahake. Napa? Lah ampun mriki mawon matur nuwun nggih. Ya Allah Gusti. Muga-muga anak-anak rantau kabeh panitia Baitur Rahman kaparingan keberkahan. Amin Allahumma. Saestu datang para pejabat aparat intin pangestu beber ilmu niku dalu sarana pangkat ngejak datang umat nuju jalan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Anak rantau dari mana saja Hongkong, Taiwan, Korea Metunjobo Jakarta Palembang Kalimantan i anak-anak Boto Purwosari sing metu teko negara iki kewabeh keluarga besar Baitur Rahman panitia ketua Pak Supono Mas Joko Utomo nopo ingkang jenengan dalno pikiran tenaga bondo priyo kaki no pengajian dalu nekak no Joko goro-goro, entek piro, son sing sewok, sewa syuting sing buk kencerno, snack sing mbok dumna muga-muga sedekah ora lempoh ning soyo bakoh semakin banyak yang terbuang jamaah masjid Baitur Rahman wape sing teko nang pengajian uripe do tenang rezekine yo gampang kredit iso oru. Antek ndredeg kabeh utah kabeh. Ya Allah Gusti mejane cilik ombene kebiake kaya ngene. Datang para jamaah. Iki muter wong karang ning kono ning kene ambrol kali piye iki cah. Mobil parkir ning kono, pengajian ning kene kuwi ini malah wayu terus la ilaha illallah. Mobil mlebu rene iso ta. Mila monggo bismillah dipun buka mana, lain jangka moto ngomah pengin golek tombo ning ati tombo ning lo lumantar mireng nomau ido hasanah bin soyo tambah istiqomah mejiti yo ya kebak le jamaah Gusti Allah sayang paring rahmah tentrem le omah anak itu soleh soleha rizkine do murah iso weruh Mekah Madinah sawansi pejah beto iman khusnul. Kewabih ora mung jagung ning donya murah fakofil jannah ketemu ten suwargo Allahumma pun matur dan kalantur somo syukur kula panjenengan kaparingan panjang Oh nalon-nalon bendina turu apa ora kesel, bendina ngledak apa ora pegel, sekali-sekali lek rada wengi linggih dhuwur kali, kok ya iso wong kene iki. ing sore kali kok jebul bilingge Bekteki e pengen meluruh kiai mangkat ngaji muka-muka dawa umur gampang rizki amin Allahumma amin Allahumma wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a walidaini ihsana niki nalika ana desa contohnya Mbok Purwosari kok ana wawasan Quran kitab suci kiai sing maca muni sing menteleng ya muni Allah bareng-bareng orang mung mentelengi mung kancane Allah kok iso ngawah tok iki niki malaikat langit terus medun gule iwong wong niki malaikate dolan nek ana swaraning Quran iki malaikate dolan gawakno rahmati pangeran uripe do tenang rezekine gampang Allahumma wa'budullah sira kabeh do nyembao nang Gusti Allah sewulan jenengan poso ngekang gawa nafsu mesu brata tapa sampurna tigang dosa bengi jenglat jengli traweh namung padus rindu Lai tadarusan khotam lai moco, metu bodo Idul Fitri balik suci senajan banyu segoro lirkadyo duso gunung ukut lirkadyo gedining duso menungso, tobati nyoto orang ora itu sing lewat kadaluwarsa warso, gedo nelongso keti Pengapuran Gusti mokawoso bakal di ngapuro. amin Allahumma wala tusriku bihi syai'a aja pisan-pisan musyrik nyembah percaya sak liyane Gusti Maha Kawasa kurang nopo pirang-pirang kenikmatan sing diwenehno omahmu api koyok ngono bujumu iso meteng jeruni isine putra ku iso pola obah kanthi lan nyawa dikei pangkat bondo donya iki do lenggah mentelengi joko gara-gara teko omah metu griya dikei tenaga sing aweh sapa Gusti Maha Kawasa ning kenang apa iki dina kata menungso ingkang dosa milirwa lali syukur mriki Gusti mau kawasa buktine kewajiban ora do tindakno alesane ana ora gumu nek romandun untel-untelan mejite kebak jamaahe terawih tek untel-untel tekan jaba srambine meneh kok Idul Fitri walah kabeh mudik ora manggonan gelar kloso jaba mburi nggih mboten tapi bareng romandun lunga sawalan lebar jamaahe entek menungsane masjid balik kosong ora ana wonge iya apa Padahal sawalan artinya peningkatan ayo lanjutkan. Dipupuk sebulan kuat iman soyo anyar iman kulon jenengan. Orang mung sandangan sing anyar imane kok ora anyar babar pisan. Kakean alasan ning omah wegah nganggur diundur la ilaha illallah kadang-kadang menungso lali kewajiban setahun mangan sak lempoi gayem sak kebak wetengi namung setahun sepisan dalam Ramadan dalam setahun namung sepisan kon poso alesane jari ana mah wetengi ora kuat ngempet rokoke gayane nek bengi yo melu rame-rame melu mangan saru, karo anak bojone esuk-esuk ning ngawi mlebu warung gendandul ketok sikile mulih tekan omah gayane yo ida itu ida itu ae ha ha cerita ora Ramadan telung puluh dina le mukah sanga likur setengah Astagfirullah ayo wa'budullah wa'budullah Dunia niki wis ora roto penuh cekungan, tikungan tajam kerikil menghadang akeh rintangan hati-hati gula panjenengan dudu panggonan bunga ning panggonan susah berakit ke hulu berenang ke tepian bersakit dahulu baru kemudian kangelan sik rekoso sik nandur sik ngundhoi benjang lan ning donya mbok gawe unduh-unduhan lah akhirate sajeng ngunduh nopo, wong sampean iku ora tandur Mungkin nek kangelan ya untuk bayaran kerja, untuk gajian, nandur ya ngunduh. Nek ora nandur ya ora ngunduh. Hadine ana wong ngunduh kok ora nandur, kuwi rak ya maling. Wong ora nglakoni ibadah kok kepengin jannah kuwi rak ya ora mungkin. Nauzubillah. Min. Wala tusriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Bagusano marang wong tuwa loro ila. Driwani ngeden rekoso. ora bejo-bejo soroh nyawa sampan kotrak sengangkulan 10 dina. bayar apa ceprok kowe ora ngerti apa-apa ora iso apa-apa saiki duwe apa-apa iso apa-apa kok gawe susahe wong tuwa lali karo wong tuwa dina bodoh ora tilik nggawa apa-apa kopi apa gula babar blas ayo dik ning gone mae ora urusan makmu sangar ya Allah yo sing mbok pangan kuwi ndoke mara tuwa kuwi gelem ndoke ya kudu gelem sing ngendokno krungu apa ora kowe nisu kene astagfirullahaladzim masyaallah wa bidil kurba ayo kerukunan karo keluarga, kerabat. lagi iki dandang dadi kuntul-kuntul dadi dandang, wong liya dadi sedulur, sedulur dadi wong liya. Perkara sepele dadi banyu mau nyuwek, dadi godhong mau nyiduke. Dadi banyu mau nyiduk, dadi godhong mau nyuwek. La ilaha illallah. Wong Gusti Allah wa innallaha ghafurur rahim. Wong Gusti Allah gede pengapura. Mosok menungso. Wong apik niki wong sing angel nesune ning gampang ngapurane. Ora tau nesu. Tapi nek ana wong njaluk ngapura, cepet di ngapura. Iki sing paling jos. Nomor loro, wong sing gampang nesune ning gampang ngapurane. Siapa iki? nesunan tapi gampang ngapura HP ini nomor loro alhamdulillah nah, sing nomor telu iki lho sing nomor telu angel nesune angel ngapurane ha nah, iki lho bocah iki ora tau nesu tapi nek sekali nesu wah gacok ndasmu iki ora apik iki masmu e aja ngono to mana tahan Bocah oh, meneng-meneng lagi gelegep ketoke kok. jadi iki ya angel nesune, nek ora diwarai terus ngono ki ya ora nesu. Ning diwarai terus kakewati ini, <laughs> Niki angel nesune neng angel ngapurane. Lah sing nomor papat niki gampang nesune angel ngapurane iki sangar bocah iki sithik-sithik nesu sithik-sithik nesu sithik-sithik nesu neng jalur ngapura ora ngapura ngapura iku elek niki astagfirullah eh? wal yatama hormat anak yatim mulu anak-anak rantau aja kuatir tahun ini ngundang kiai halal bihalal ngaji ngantek pinggir kali kabeh teko moncong dugi ning desa Boto Purwosari Masya Allah aja kuatir tetep kowe diijoli ning lanjutkan santunan sing akan datang dibesarkan anak-anak yatim mulane ana omah ning kono ana wausan Quran malaikat dolan nomor loro nek ana omah jerune ana anak yatim mikirke anak yatim nyantuni anak yatim iki malaikat dolan nomor telu nek ana omah senengane aweh suguhan aweh mangan iki malaikat e seneng padha dolan amin Allahumma wal masakin karo wong-wong miskin nganti ana zakat diperdoake fitrahi ditokake kanggo mikir anak-anak yatim karo mikirke arep fakir miskin wajaridil kurba tangga sing cedhak wajaridil junub tonggo-tonggo cedak tanggal siji tanggal loro tanggal seminggu kanggo sing cedak-cedak sing atur teko Demak Bintoro saumane beri dinane opo sing penting iso teko halal bihalal ketemu karo kanca mengko bareng-bareng donga dandani iman agomo sehingga bejo donya besok ketemu nang swarga Allahumma sepira umur ira sepira dosa ira taubatlah kepadanya dilebur semua dosa kuasa muka tuh sana di ngapura Allahumma Allahumma kita sampean ngantuk sampan yuk ngantuk yuk yuk ngantuk yuk, sampean melongo mawon ya Allah anak dijak yuk nangis dimi ora rapopo, apa senajan bocah cilik niku ora paham ngomongin kiai mboten paham mboten napa-napa tekoh dijak ben entuk sawab barokai pengajian iki ben bocah dadi anak soleh solehah amin Allahumma nek nangis dimiki buka siki aja mbok-mbok arep kiai kok Didik di dikon semua anak anak istrimu mohon maaf semua atas segala dosa yo awak wiridan anak jak pengajian orang wong tuane ngantek muncrat idune le ngoser-ngoser wiridane anake malah do ngombe do dijarke halal bihalal ora kok silaturahmi nggone keluarga takbir mursal takbiran malah wala ombe nombinan ya Allah Gusti monggo dorukun dorukun gawe santoso cerah gawe bubreng negara silaturahmi panjangkan umur rezeki gampang urip makmur Saturami panjangkan umur Rezeki gampang Urib makmur Semoga rezeki Rezeki Kali-kali Bukan lebih Bersambi Watabi Semoga rezeki Rezeki Rezeki Kali-kali Bukan lebih Bersambi Watabi Bersambi Bang Toyib, Bang Toyib, kenapa kau heran? maksude katokan niku busana pakaian pakaiane wong iman adalah Al-Qur'an salat sembahyang agama lir kadya busana ajining diri ana ing lati ajining awak mergo tumindak ajining kawula dudu bondo donya ning mergo iman Islam ilmu agama syahadat pondasi alas kaki sepatune salat lir kadya katoke Wong Islam maca syahadat sepatunan, wong Islam salat katokan. Dene wong Islam kok ora sembahyang, iki jeneng sepatunan nek ora katokan. Ben kuat lae salat disabuhi kelawan qobliyah, ba'diyah, tahajud, hajat. Lah kadang-kadang salat sunat mangkat Idul Fitri nomor siji, salat subuh gak dilakoni lu sabu ande ora katokan. poso niku klambine nek katok antik ora kelambinan masuk nggin kelambinan antik ora katokan lho poso antik ora sembahyang kelambinan antik ora katokan eh totol kucing zakat niku dasine kupluk niku kajine wong kok nganggo busana sing sampurna kesepatunan katokan kelambinan dasinan kupluk gantengnya pacarku lah iki maksude pakaian kamangka iki dina pakaiane iman kula jenengan wis diuculi kelawan buta edan akeh wong do prejel-prejelan ilang iman dibujuk dening setan nak undubilah min anak rantau, dua kali puasa dua kali lebaran iki sing ora mulih mula sing wedok ngantek ning gone rantauan sing lanang entuk kiriman tidak kudu dijalangi tukok-tukokno sapi ben mundak tukokno sawah so mundak malah royal kene ya ana ya Allah Gusti muga-muga waras amin Allahumma niki moga dipikir diangen-angen alon-alon ya Allah Gusti wong urip ning mikir repot mikir sibuk ya Allah pengasian esok cari sibuk pengajian bengi jari ngantuk duit duit kita coba kak duit duit kita coba modus doyan itu coba kok walanagulannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat Imuni Allah ya karamu ora muni ya karepmu dene besok nek digejek malaikat rasa-rasakno rasa dibuka selange dilebokke heeh tangi turu ken rodok oline jajal kaya ngapa De, nyun sewu mesake mejone cilik kakek nompinan tak longane sithik yo. Kalau sekolah sing jangan jenengan ngalaki dunia dewi-dewi. Walana buluan. Eh, kurang kurang agak saya saya saya. Walana nakom. Lan ini temen engson nguji siro kabeh. Urip niku ujian. Bisain kelawan ciwi wici Jadi pangkat ya ujian. Jadi polisi ya ujian. Jadi kiai ya ujian. Sedoyo niki uji coba. Ida ahabba kauman ibtalakum paman rodiya falahu ridho waman sakhita falahu suhtu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah niku nguji coba. Lah kamongko nek ana kawulaku tak coba kok nrimo, aku ridho. Nek tak coba kok gresula nesu, aku gak ridho, malah tiba bendu. Ujian menika. sedaya alasan minal khauf aku nek ngantek nglakoni poso iki mengko sandangan anyar bodoh anakku sing nukokno sapa aku ya kudu metu njaba kudu kerja nek aku kerja poso aku ora kuat ora kuwowo nek aku poso ora kerja tapi nek aku kerja ora poso iki kok aku terus piye la ilaha illallah kok khawatir kalian Gusti Allah Masya Allah Yun sewu wonten contoh lah ono wong dikai hadiah tukoke motor anyar tes ya kowe tak no motor anyar tes Matur nuwun, matur nuwun, Pak, matur nuwun kula matur nuwun wong ora duwe kok di kei motor anyar tes. Suwenenge ora karuan le, matur nuwun pol-polan nanging niki ana karepe. Karepe napa, Pak? Kowe kudu siap tak perintah. Kowe dadi gapitku, kowe dadi tim suksesku. Gawe ngalor ngidul nemplekno rai-raiku. Pun ampun khawatir kula siap bekerja kula siap tandang gawe mergo wong ditukoke motor anyar mesti diperintah apa wae sendika dawuh ora diperintah mm, nyoroke pun kula siap pundi sing dereng kula sampeake kula sampe nih saking senenge tukoke motor anyar nggih napa mboten nggih napa mboten sama kula jenengan dikai onderdil werna-werna bentuk sing sampurna luwih larang tinimbang motor mobil jenengan moto siji dinyang patang miliat ora entuk kok loro wolang miliat tukana motor entuk pirang truk durung irung wis pesekmu wis lho tak tuku <laughs> sak triliun kira-kira mbok kekek ora padahal durung pesek lho ora entuk beno pesek la ilaha illallah krasa-krasa godhong jati pesek-pesek menawi ati ora entuk durung iladikum ya mulo ya meneh kok ya ora medhok ya ya ngene ketok didol sapa sing gelem tuku reluyunan awak niki Pak durung jantung paru-paru ya Allah ditukoke undi, underdil werna-werna rak kudu matur nuwun kena-kena ora sing kurang ditambahi. Gusti, kula panjenengan sampun maring kula sembarang kula matur nuwun Gusti, badhe pin perintah napa kula Gusti? Kula siap, ken poso, siap alasan. Kuatir aku iso mangan lha ilaha illallah. Asau muli wa ana azibi. Aku sing perintah poso aku ora darang unjuk ramangan ra ngombe kok ana kawula aku gelem lakoni gaweanku aku dhewe sing ganjar panggonane aja kuwatir sampean ndelok ora Ramadan apa ana sing biasane nyuwun sewu sampean mangan biasa-biasa Ramadan luar biasa sing ora tau ana nek Ramadan teko kolang kali ora tau ketok mata Ngangger jam 5 ning ngarepan meja kolang kali ngono cau ireng komplit walah dawet <laughs> ngertos dawet yuk komplit sembarang mangane enak-enak lho koyok ngeten iki dipun sediyani dening Gusti Allah nek jenengan kula kok kuwatir kuwatir ora iso mangan kuwatir ora duit kuwatir ora urip masyaallah as'adan nasi man lahu qalbun alimun sak beja menungso menungso sing duwe ati ingkang alim ati ingkang ngerti kula panjenengan menika sapa urip ning arcapada kewajiban mopo ayo padha tindakno aja kakang gresula pirang-pirang awak sing diwenehno kaya ngene iki ya Allah jujune kok diwujudke dadi menungso umpama kula jenengan urip ning donya dadekno wedhus pun 11 dina bodho jujune kok dikai akal jajal lahir cepet tanpa dikai akal haduh oh, oh dikai iman gondeli sing tenanan cucune kok imane ning Islam pirang-pirang menungso do duweni akal duweni iman percaya ning percaya ne ora ning Islam ning agama liya la kula jenengan duwe iman duwe Islam gondeli sing tenanan aja ngantek pisan-pisan kula jenengan ninggal dunya kejaba mati sing beto iman husnul khatimah amin Allahumma aja aja sembrana Uripmu anang denya Iling ato beto Nyuna pengapura Umurmu Wesiro Amal soleh Lakonana Iling ato denya Iku mong sawatara Iku mong sawatara Ya يا وسيع الكرم يا رفيق المصطفى وسيع الكرم سيدنا حبنا لنا مدى يا وسيع الكرم يا وسيع الكرم صلوا على سيدنا محمد اللهم صل عليه نantuk napa mboten Ya Allah Gusti diawali solawat keresane kula jenengan seneng Kanjeng Nabi Muhammad ora bakal melarat dunia akhirat wong sing seneng maca selawat awak sehat asam urat minggat darah tinggi mari mergo seneng Kanjeng siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah salam ya Rabbi الشام والترة أنفت العالم يا الجود والكرم ilang waras ya rasul salamun ya rafi adbantayaji minal khawfi wal ju kula panjenengan diuji coba kelawan ngeleh kelawan luwe rupane poso karepe napa ngulangi gen kula panjenengan ngrasakake jebul kaya ngene dadi wong ora duwe ngrasake ngeleh jebul kaya ngene timbul kasih sayang solidaritas seneng wewe seneng sedekah Mula anak-anak rantau ning Hongkong, ning Taiwan, ning Korea, Amerika kula ngaji merana. Direwangi dadi BCA babu Cina asli. Duit kelompok-kelompok sithik-sithik disakati sedekah dikirimno ning Purwosari ku ngundang ngaji kabeh padha dugi. Ya Allah, ngene kira gawe contoh kula panjenengan dikop Dewi Sabongso, pahlawan sing tanpa jasa iki pirang-pirang sing diwenehno pajeke kanggo negara. entuk duit sithik dikelompokno dikirimno kanggo dandani agama ya Allah sedekah sik bondo anak-anak rantau tak dongakno resik bondo loro dilebur dosa telu tulak balak panca kaya penyakit lunga papak seneng sing nampa sing ngrasakno limo sing mbok cemplungno sing mbok urono celuk-celuk kanca dalah majikanmu sesuk kae bonus gede-gede tahun sing bakal teko kathah berkahi amin Allahumma Amin Allahumma. Ojo kuatir, ojo kuatir Kulau penjenengan demi iman, demi Islam, suruh surullah yang surkum Sopo nulungi pun gusya Allah. Gusya Allah tetap bakal nulungi Kulau penjenengan. Ojo kuatir. Wong kangelan untuk bayaran kerja untuk gajian pasti niku. Pasti niku. Ojo kuatir. Lah wong iki dina tanpa no pengajian. remok negara niki kok. buta saiki pinter-pinter ra karuan. Leng reka daya jajah desa kutha negara agama, pintere reka daya. Buta niki nyuwun sewu gendeng 29 pekoke wong Islam. Nek agamane kok diya ia oh lha dalah rawi-rawi rantas malang-malang putung mati disanggakno wani. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah buta mboten purung gesek langsung kelawan wong Islam. Buta niku ngreka daya supaya remuk Islam. Pripun carane? Sakniki niki buta ngapalke Quran. Wong buta kok apal Quran. Buta ngaji tafsir Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir. Niki, ya Allah Gusti Mbah Bono, tafsir Ibnu Katsir tafsir Nawawi, tafsir Jalaluddin Suyuti, Jalalain, apal buta. dipahami dingerteweni lajeng buta ngrekodaya dipun terjemahno dipun tafsiri dipun terjemah lain terjemah ora padha persis artine tafsir sing asli menurut Imam Nawawi Imam Jaluddin Suyuti mboten dienggo-enggoake lah anake wong Islam sing ora ngaji tenanan mondok yo imane ee eh, eh, madrasah mung sampingan dudangno guru privat nek kober le ngaji Quran orang ngerti tafsir Quran sing tenanan bareng metu njaba merantu ning pabrik kono utawa ketemu karo kanca ndelalah duwe iki buku Quran kitab terjemah majalah sing gawe buta diwenehno terus diwaca diwaca diwaca diubupi karo kanca sing wis duwe terjemah sing wis maca akhir katut sing diomong tiru-tiru batu e dipaloni jenggote didawak terus mulai jadi osetade la ilaha illallah soanane kiai-kiai bid'ah ana wong tahlilan bid'ah maca selawat mauludan dan bid'ah manakipan seneng kanjeng Abdul Qadir wali kiai warasatul anbiya seneng karo kiai dianggep bid'ah ning kubur jari musyrik sawalah kabeh gawe grombolan dhewe ngelek kono kono ngelek kene kene ngelek kono do tukaran seneng cepluk tangan betone butone berhasil betone butone berhasil leng ngorak ngarik donya Pak buta gawe HP ambu ambu android cilik-cilik nyekel HP kabeh Ojo ngantek kok bocah iki ngerti Ar-Rahman, ngerti Waqiah, ngerti Jurmiyah. Al kalamu Abdul murakabul wa tiwa salah satu ismun ora bakal apal. Kalamu nalam dun mufitun kastakim wasbun lakun bansu oh, makar punil kalimu akitu kali matun wal kalu am alfiyah orang bakal apal. Ape lah. Update status. OTW kewisik. Aku pandang wajahmu tiap waktu. Tanpa dirimu. Tak rasanya hidup awakku. Gayane. Pret aku yang ngono. ya Allah yo mbak Mbak Kasmira tak kandhani putumu kowe ngerti kok mbak Ginceng wong Amerika kok kene ketok Mbah. Aplikasine warna-warna kok Mbah. Werna-werna gambar nih Wis bocah iku dolanan HP. Wah, game saiki ana Pokemon Go. Edian kabeh, Kang. Ora bakal maca Quran. Ya Allah Gusti, HP ini sing dadi pandangan niki kabeh anak wong Islam. Sekolah bahasa bruto. Wah, bayar kuwi dibayar. Bahasa Inggris lima 500 ewu bayar. Sekolah favorit metu ngendi nyogok bayar. madrasah bayari murah utang entuk murah no murid kan kelas 5 gerak capi itu malah salur sing loro ki izin melu mbisan makane gerak salimo salimo dulang guru malah pamit muyah loro gerak cah telu telu diulangi malah siji juga penghapus gerak loro sing siji juga kapur gerak siji jagung rasido mulang Entah iki dina la ilaha illallah butone berhasil kan gawe TV plek sing ombo KI India karo Turki wayah maghrib aja teh ngerti kitab Quran aja ngerti kitab suci kon mentelengi TV berhasil butone kan ya Allah Gusti wong Islam ora tau maca Quran kok kepengin malaikat dolan kepengin rezekine gampang sing dolan setan sing wedok mlebu setan sing lanang bales iblis anak-anak gerandong gendruwo kabeh pengumuman saudara-saudara wayah maghrib TV pateni setuju sesuk maghrib delok TV beleken mripat iki rodok sangar saka gara-gara iki dina Quran diwaca. Lah mboten sakit maca kok Yai, tak kandhani. Quran dijiko terus dibuka biak dingeti ngoten mawon hmm. ora usah diwaca wong ora iso teko dingeti mawon kersane Quran kenal jenengan amboten kober ngeti kok ya nek ora kober Quran sing lemari jikuan usapen debune terus cekelen ambungan hmm, diambung tok bar balekno Iki wis pol-polan. Nek ngantek wong Islam atau nyekel Quran atau ngambung Quran, kuburan ora bakal ana pitulungan saka Quran. Nauzubillah min. Ya Allah Gusti, hati tenteram lan ayam. Al-Qur'annya dibaca. rasa bungalan senang seneng dunia akhiratnya Allahumma tiada agama Selain Islam yang ada Merasuk di dada Merasuk di dada Di labda alia Mairima tuan Sepiar Karike tuan Sepiar Karike tuan Sepiar Karike Bon nantok napa tereng Yuk nanto yuk Wis pemanas iki. Kok pengajian iki rodok sangar sik iki, Kang. Habar Ramadan lebar kok piye? Ramadan tadarusan musala ramene Quran, lebar masjid sepi. Apa nek darus kudu ning Ramadan? Iki sawalan artine peningkatan lanjutkan kuatno iman Al-Qur'an dibaca. Monggo Mas dadah. Al-Qur'annya Mas. puasa Muhammadullah Pengarang kita semua wong sing eling nang pangeran sing gonelan Al-Qur'an entuk pitulungan syafaat Qur'an kula mboten nrimo kawula jalma ngeti kula maca kula nganti kablenggu kabondo kula ingkang mboten kulo badhe kula ujuli sanging bondo mboten badhe ana geni handulit kulit kulitipun sang jalma menika hmm, Quran iso ngomong kaya ngono ning kuburan nyafaati amin Allahumma Allahumma Mula monggo aja mung oyak-oyak anak wong tuane. Ayo Le Ar-Rahman siji ayat sedina. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Sithik-sithik bendina wong tuane ya maca, makane maca, pakane maca, anake maca siji, selarik sesuk meneh selarik, semesuk meneh selarik ora bakal kula jenengan keurangan, kelaparan, ora somangan mangan. Allah Amin Allahumma. Niki monggo dipikir kali tiangan angan butone mun ngerusak kula panjenengan enten menelih sing jenenge narkoba. Niki dikemas modele ana sing campuri ning permen ana ning gone roti dicampuri kemasane model-model ketoke kaya dene pil permaya Allah Gusti aja ngantek anake wong Islam kuwi waras dijak ngliyeng, dijak edan dijak omben-ombenan la ilaha illallah mudaminul khamri wong sing tukang endem-deman iki besok ora bakal entuk ambu gondoning swarga niki arbaatun layajiduna rihal jannah ana wong papat sing ora bakal iso nemu gandaning swarga fa innariha mongko sak temene ambuning swarga layu jadu yektine bisa ditemu min masirati khamsimi ati amin pelakon 500 tahun melaku 500 tahun dawane tekan ngendi niku gandaning swarga iso dimbu mambu saking mangene swarga lu kok ana wong sing ora entuk ambuning swarga meneh kok ngantek wero apa meneh ngantek mlebu mambu tok ora Nomor siji muda minul khamri, wong bocah sing tukang dem-deman mabuk-mabukan. Mula cah nom-noman anak jamaah Masjid Baitur Rahman tim anak rantauan. Aja kaya lilin kuwi iso pepadang. Lah kok kobong tiwi awake ketok isamat urunan ngati pengajian rame kaya ngene diriwangi muncrat-muncrat idune kiyaine. Lah kok kowe ora nindakke wis wis wis bablas. La ilaha illallah. Mula ayuk duren-duren, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki, ratune kemaksiatan adalah omben-ombenan. Innamal khamru wal maisiru wal ang wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Iki pertama ngarepisan pisan inamal khomru ombin-ombinan. Wonten setunggalipun cerita. Ono bocah nom-noman digodho setan mimbo-mimbo wanadya. Wong wanadya itu wong wedo. Bocah nam lepuk kamar terus dikunci. ora bakal tak uculi ora bakal tak no teko lawang kene iki kejaba kowe gelem nglakoni salah suwijine kemaksiatan telu Siji we jaluk model piye tak ladeni, aku siap udo, iki tak siap tak jak zina. Siji we tak jak kelonan. Nek ora gelem kaya ana jabang bayi sisih ana pedang patenono. Nek ora gelem kaya ana botol, kaya arak ombenen. Nek ora gelem kowe ora bakal metu tak perjaya, tak pateni. Mikir canom. Nek aku zina dosa loro aku dosa sing tak jak zina ya dosa. Nek mo mateni jabang bayi kaya apa ora salah ora dosa, katompo-tompo dosa sing tak tompo. Ngombi arak. Tak ombi glok-glok-glok sing rusak awakku dhewe, aku ora pengaruh sapa-sapa, iki aku sing dosa ya awakku dhewe tak ombi, mengko aku njuk ngapura innallaha ghafurur rahim. Eh, ketok sing paling enteng iki. sebotol diombe glok-glok-glok entek botole ngombe tekan awak clear-clear mripate kliyeng-kliyeng diase prepet-prepet-prepet ana wong wedok tanpa segele benang udo ning ngarepan dipangan sisan pas mangan jaban bayi nangis goro pateni goro goro ombenan zino dilakoni mateni jaban bayi ratune kemaksiatan omben-ombenan mulo cah nom-noman Sing biasane rong botol sesuk sebotol wae. Sing biasane sebotol sesuk setengah. Sing biasane setengah mulai sesuk waras. Allahumma Allahumma niki monggo dipikir diangen-angen wong tuwa kudu sasmita siji ning keluarga loro ling sekolahan telu lingkungan pergaulan hati-hati pupung durung kaset Saking koyok ngene iki jengkele donya kiai nek ora wani perang kalawan buta. Genkulo kula pesantren ngen kula mboten angsal beto HP rentok. Masuk pondok HP kon go mulih wali pakane, makane kon go mulih ora entuk nggawa HP, ora entuk nggawa kipet. Kon kok Quran kok kitab kon ngapalke. Kon. Amin Allahumma. Lah wong ngaji kok bocah cuwilik-cuwilik saiki kok ora ana sing nyekel Quran, sanane wong tuane nukoke HP kabeh kan. La ilaha illallah, arep ning kuburan kok apa makne mati ora difoto kok piye edan to. Ngetutke ning kuburan iki mati foto. Disolting kenter kok aku. Ora kok diwacano Quran, ora diwacano Yasin. Ya Allah, jaman wis kaya ngene remuke. Pakane dibuntel, dipoto, syuting terus. nanti digowo ning ngene kuburan, dipoto, disyuting terus. Cakentir bocah iki. Mau mbah kene YouTube sisan kok. La ilaha illallah. Kaya ngene dadi apa? Wong tuane kuburan, masyaallah. Iki nyun sewu, berhasil butone, Kang. buta gawe aliran-aliran kentir radikalis ISIS teroris pemahaman sing ora genah nganu to nyun sewu Mbah Khalil Bangkalan santri diperintah tri iki bungkusan kek nungguni Hasim Madura tekan kene arep Mbak Emputi nggone Jombang melampah dumugi wonten mriku maringaken bungkusan ingkang perintah, Mbah Khalil dipun maringaken kalian Mbah Yai Hasim. Kang Hasim niki kula diperintah Yai ken maringke jenengan pripun-pripun Yai enten napa? Yai enten perintah napa? Santri nulis takdim kalau kiai pol-polan. Niki diparingi bungkusan kula terus nyuwun pamit, ah ojo. Kene kene sik ngombe-ngombe sik napa-napa sing nyuwun napa. Legane kene ngombe-ngombe jahe napa-napa mriku. ngombe-ngombe mangan-mangan terus sing utusan kondur Mbah Hasim buka bungkusan sing diparingi Mbah Khalil bungkusan dibuka cara mbiyen dikeki taplak ngoten buka teng jero niku isine kotak kotake dibuka jero ana tongkat karo tasbih Mbah Hasim bingung iki aku diperintah guruku kok dikai kotak jeruni ono tongkat karo tasbih akhirnya pun ngepil Mbah Khalil lewat sholat Mbah Sim Sim kowe ngertenono kowe tak kei kotak tak kei wadah kowe tak kei tugas gawe kotak gawe wadah sing kotak lan wadah kowe mau jerone ana tongkat lantas B maksude kowe gawe wadah siji kena kanggo ngurusi bagian pemerintahan tongkat lan iso kanggo ngatur babakan tasbih ketauhitan agama Quran Berarti Mbah Hasim dikon gawe wadah sing kanggo ngurusi negara, dunya lan akhirat agama. Akhiripun saanane kiai sak Indonesia jundang kabeh karo Mbah Yai Hasim. Sak rembukan mula ana jenenge Nahdoh ulama gregeting para alim, jamai ulama wong-wong alim pirang-pirang wong alim nglumpuk Mbah Yai perintah kon gawe wadah sing iso kanggo ngurusi negara. lan agama. Iki nake piye? Iki piye gambar apa? Akhire wong ngeten mawon. Nek ngono diparingi gambar sing wadah iku ora mung kanggo ning Indonesia tok, ning isine donya jagat. Digambar jagat dipuntaleni. dikei bintang songo kanjeng nabi punjer nomor siji sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali terus minggu ini Imam Syawi Imam Hanafi Muhammad Imam Maliki iki ibak wali songo bintangi songo jenengi nahdutul ulama wong nahdutul ulama senengane tahlilan kul huwallahu akad gawi sila pertama ketuhanan yang maha esa ngombisik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong tahlilan kul huwallahu ahad Allahu samad, halala yuhallilu tahlilan mocone tahlil la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah ketuhanan yang maha esa ketuhanan yang maha esa yang kedua songko Quran bil adli wal ihsan wa'mur perintah kelawan adil lan bagus mula keadilan niki kemanusiaan yang adil dan beradab nek merintah wong nganggo tembung sing alus ngejak dakwahku merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune kewajibanmu dakwah dene ana wong manut alhamdulillah ora manut terserah sing duwe hidayah Gusti Kang Maha Murah ora ana ulangan bacok wong neng wong ngebom wong mati sahid ora bakal sahid malah sanit Nggih napa mboten? Lagi monggo dipikir lagi. Bil adli wal iksan sing beradab sing adil. Terus sila sing ketiga waktasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu. Saka Quran. persatuan Indonesia ayo podo gondelan talini Allah rupani Al-Quran hadis agama, ojo do pecah belah rukun gawe santoso cerah gawe bubraing negoro iki sing rukun sing akur bersatu kaya wong tahlilan rukun kabeh orano kono go kono go tombak kono go abir mboten rukun amin Allahumma sing anak pun nangis jak wangsul betul apa-apa Mereka sewengi niki niki kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng ngoten wis padha bersatu wong tahlilan rukun kabeh sah pengajian. Rukun kaya ini kali dilenggahi wis sampe-sampe kumpul tadi siji kabeh. Nyun sewu e, oh ya Allah wong beradab, rukun-rukun, salam-salaman niki lho wong tahlilan wong pengajian. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Iki surah amruhum ning Quran kae musawaro perkara. Dipimpin wong sing ahli hikmah, wong tahlilan, wong pengajian, iku digoleki pimpinan wong sing paling ahli hikmah, sing duwe ilmu, sing duwe kecerdasan, kuwi duweni alim. Niki rembukan musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh himat perwakilan rembukan kira-kira mengko sing dundang kiyaine sapa sing tawasul sapa sing tahlil sapa sing donga sapa sing bagian ceramah kuwi mengko sapa rembukan perwakilan iki dipimpin wong sing ahli hikmah sing nomor 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia saka Qur'ane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wong tahlilan adil kabeh sing melek sing ngantuk sing turu entuk berkat kabeh entuk imangan kabeh ana sing ngliyer ngantuk copot bisnis cendel kene nggoning dengkul mulih entuk loro berkat sirahe siji dengkul entuk siji mergo digone picis ki La ilaha illallah jebul koyo ngene lenggawi bahasa mlenggawi kiai-kiai koyo ngono ki masyaallah diriwangi toh nyawa tetes lu dirone paning bantor kae ndek Jepang Londo lu saiki wis merdeka ayo bangun desa bangun kutha bangun negara malah do tukaran bom-boman karo tunggal agama ya Allah Gusti pokoke mung kewajiban inna nyun sewu Kanjeng Nabi mawon ora iso apa hidayah pamane dhewe Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha Muhammad sing duwe hidayah aku kowe ora bakal iso ngaki hidayah senajan pamamu dhewe senajan wong sing paling mbok tresno kowe ora bakal iso kewajibanmu dakwah Muhammad dene urusan hidayah aku ana manut alhamdulillah ora manut terserah Kiai kandang kandang, kowe manut monggo, orang manut orang apa-apa. Dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno. rasa, Ora masalah. Ya Allah ya Robi, subhanallah. Bon. Niki dipikir kali diangen-angen rojok keras niki dina. Ora mung guyan guyon guyon guyon remuk suwe-suwe negara niki kok. Ya Allah NKRI iku harga mati. Iku aja diombang-ambingake dening buta-buta pinter negara dikuasani kok. Pabrik pinggir dalan iku sing duwe sapa? Buta luar negeri. Rakyat Indonesia ngemis ning negarane dhewe kok. Sumber minyak apa kurang gede Indonesia? Ning Mekah niku sak riyan 6 liter. Ning kene seliter 6000 kok. Padahal Bojonegoro wingi dalu kula aji wonten Bojonegoro. Sumbere minyak sak selangi. Sing ngolah buta-buta luar negeri, rakyat Indonesia mung dadi geng geng geng nggih, nggih. Sumber minyake dhewe didol karo awake dhewe, mundhak regane. Masya Allah pinteri, privat kuasani anak-anak bongso didu lah kok ana menungso sempurna siti keluyan kata kekurangan lek apik ra karwang salah sithik duwapa wong sak donya digoleki elek-eleke tok iki pintere butuh ing rekodaya ya Allah jaga negara jaga negara nek jaman ter joan njur para pahlawan biyen nanti do mati rebut marang kemerdekaan wis nyata Indonesia wes merdeka ayo kanca ayo padha bangun negara bangun negara syukur bisa sampurno kabeh rakyat Indonesia rokon gawe santoso cerah gawe bu branakara santoso wis mati tak kandhani kowe diposo ditembak karo polisi Nanti kandani karo kiai ngeyel cah kuwi. Ora ngerti mbak poloke mati. Wong kon santosa iki karepe ben rukun sedaya. Amin Allahumma. Ayo Mas, kembang rawe ya Mas, mangga gembili. Sakendi-kendi. Mangga Mas, dadah. 走。 goriban aneh. Wes saya udu goriban switching mongso Islam bakal diarani aneh meleh. Biyen nalika Kanjeng Sunan Wali Songo. Yun sewu, keberhasilan Wali Songo masa Allah dikenang saklamane. Mergo napa? Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi Habib Said niku dampar ana ing keterdampar wonten nipun Tuban dakwah pirang-pirang windu ora bakal iso nampa iman Islam apa anane disampaikan tidak akan bisa mengena dakwahe zaman semau akhirnya Kang Putra Sunan ngampel dento Raden Rohmat ana ing Surabaya putra-putranipun Sunan Giri santri-santri Raden Patah termasuk mantune Sunan Kalijaga dipun ulangi Kanjeng Sunan Kalijogo sing asli wali Jawa. Iki Islam burung iso ditampa barang aneh iki dina jaman mau Hindu Buddha. Islam niku ora bakal iso ditampa. Aneh iki agama apa? Gawe masjid wis apike kaya ngono ning Demak Bintoro sing gawe wali songo sak santri-santri sedaya jumlengreng gurung ana wong marang. Beduk durung ana, kentongan durung didadekno jaman semono. Iki piye? Sing pertama ditarik kelawan kesenengane. Gawe menara, menara iso kalapal menarun, menarun artine geni. Wong biyen nyembah geni, akhirnya dikae ngarepan masjid teko gaweke menara di ana genine. Karepe wong kae gen gelem teko nek kok kesenengane di dekne di anakno Ana geni. Bon. Iki akhirnya kentongan urung ana, bedhug durung ana, tinggalaning wong Jawa jenenge kerawitan. Kerawitan jarine Kanjeng Sunan Kalijaga saka tembung keruwetan, kok ruwete kaya ngene. Oh, isone ruwet iki sing uculi karo bekakase dhewe. Nah, akhiripun kerawitan kok kene nggone serambi masjid Baitur Rahmane, man masjid Demak, mboten Baitur Rahman. Diselehake ning nggone serambi. Ditoto diler. Terus diduduk bendi, kempul diduduk. Kung kung kung. Kempul ditutuk kabeh wonge padha teko kumpul. Kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul mara pengin delok wayang. Seneng ta wong kae dheweke nene. Oh, pinter Kanjeng Sunan. Padahal pirang-pirang tahun, pirang-pirang ratusan tahun ora iso nampa Islam. Lah kok mung telung tahun Nusantara Jawa niku iso Islam. Wali Songo Kanjeng Sunan Kalijaga, hebate Kanjeng Sunan Kalijaga. Kempul ditutuk. Kung kung wape kumpul teko kono, teko kono, teko kono kumpul. Dicegat ngarepan kene iki. Ngenten-ngenten iki santri-santri ning Sunan Kalijaga, ora entuk mlebu. Ora entuk mlebu ning masjid. Kowe nek mlebu kene iki kudu mbayar karcis. Orang itu duit aku. Orang itu duit. Kartisi moco sahadat. Wabih antri siji-siji moco sahadat. Ashadu la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Tulangi. Ashadu, ashadu, ashadu. Sepoknya tadi. Ashadu alla ilaha illallah. Bareng wis moco sahadat. Bayar kartis. Melebu gapuro. Gapuro songo lafal. Gofaro. Arti ini ngapuro. Zaman mau entes kuwi kowe Hindu Buddha ije kafir kowe. Tapi nalika kowe maca syahadat wis mlebu Islam, dosamu kaya apa sak umurmu dina iki wis dilebur lewat gapura, kowe wis duwe duwe dosa di ngapura. Amin Allahumma. Amin. Lebu gapura mak bledeng arep mlayu ning srambi. Stop. Seketok mandeg Ora entuk. Ora entuk munggah ning masjid. sikilmu kudu dikumbah dhisik wisah dhisik jegur blumbang tengajeng masjid agung niku enten blumbange ngarepe sing tengene taman-taman niku niku asli biyen blumbang ya telung tahun nek wingi tasih wonten rada ombo niku kolam niku sakniki pun didamel taman-taman enten niku sekedhik dasyan niku do wisah sik nek arep wisoh niku ngresiki sikil aja sikil dhisik carane nek arep iso mlebu ning nggon delok wayang kae iki kudune rain dhisik raine diraupi kutus tangane dikumbah kupinge barang rambute anggek terakhir sikile dikumbah diulangi wudu bareng wis dikulangi wudu mlayu linggih ndelok wayang aja linggih sik wayang ora bakal tak cekel tak mulai wong iki mung tak dipajangan tok Mbah iki kok jampira iki kok. Sallallahu Muhammad. Kowe ora entuk ndeprok ndelok wayang iki. Kowe kudune kabeh wong iki arep ndelok wayang dimulai kudu upacaran dhisik. Upacarane baris madhep ngulon. jengking karo ambung, jobin sujud salat sembah Masya Allah pinter e. arep delok wayang kok suwe ora kara lek ngenteni ora kapan ora cekel-cekel goro-goro iki jam 2 entuk arep remuk-remuk sik kowe kok ha iki bosoke ora karuwang donya iki kok piye entuk upacara se, madhep ngulon madhep kiblat garis jengking, nambung cuping sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Iki diulang. Iki ayo wis si Romo menyang Solo leo lae payung mondo mak jenrit lololo bahu wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek Si Romo awakmu sikilmu klambimu awakmu kabeh resiki dikumbah Nek selesai, ayo menyang Solo, mangkat ning masjid mulai salat. Oleh-oleh payung montoyo mung kuwi mengko salat sembahyang sing besok iso dadi payung ning ora-ora masar gawe oleh-oleh suwanan pangeran. Sawahmu ombo gak digawa dadi bero. Omahmu tingkat 3 ya ora mbok gawa, anakmu nangis dadi lolo, bojomu ayu rondo digenteni tangga. Lho, nggih apa boten? Kandhani kok. Iki pinter e Kanjeng Sunan Kalijaga ya Allah Gusti masa Allah lebar ditutup wis padha kumpul wis bar sembayang madep kiblat upacara cengking ngambung jubin akik mulai ditabuh gong urung wayang urung nembe gong ditabuh gong gong niku karepe dijak jagong iki mulai jagong sih ya jagung yo dipentelengi kiyaine ya Allah Gusti. Sepul ganteng yo saka gara-gara. Ibu. Ibu. moga-moga sehat waras panjang umur. Besok ketemu nang suaraku, Amin Allahumma. Ya Allah Gusti Mas, mas, mas Ayo podo ngaji Mas, mas, mas Ojo mabuk kejudi Hal harapku Tansah podo ngaji Kape kancaku Tansah podo ngaji Nuruti kape Dawe romo kiai Elingo Jaman wiso Ya sing mbok jolo, sing dingendikakno mlebu kuping tangan tutupana kuping kiwa apa meneh kok kiyaine joko goro, goro. go golek ana ra kuwi rasa ayu saiki padha golek rasa rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa kemintar dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem wong sak boto purwasari kewadungan ngawi adem ayem tentrem mangkat ngaji Allahumma Orang kok mung mbok pentelengi lek kandhane kiai Munsat idune kuwi. Ha kok mung mbok pleroki, Mas. Dadah. Kutan sabodo ngaji Nuruti kape dawe romo Ya sing eleng sing tak apa Oh nang ngapura sing ana

kaya sing elek nuwun ngapura iki mau jagong sing dijagongke jenenge saron saron artine barang sakloron mula ning Quran wa tasimu bihablillah gondelono cekelono kabeli Allah talini Allah tampari Allah agamane Allah apa wujude barang sakloron Quran hadis Sallu ala Sayyidina Muhammad meneh kok ngantek hadisnya hadis Bukhari ana omah kok ana duwe kitab hadis Bukhari omah iki ora bakalan kobongan dipangan geni saking ampuhe Imam Bukhari ya. Imam Bukhari sing ndadekake Imam Muslim iso duwe hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam ngarang kitab Bukhari. Nek ora suci ora, arep nulis solase orang rakaat. Urung iso nulis pikirane urung belum bisa urung mapan, ora mut ora sidon salat nang rakaat salat nang rakaat mulai sing jenenge kitab hadis Bukhari masyaallah Allah berkah lah wong Islam kadang-kadang maca hadis mung separuh ora ana ngerti ngaji hadis ana nasah ana mansuh ana mustalah hadis ana sarah hadis mboten paham hadis dipangan separuh wis ya Allah kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur kuwi kabeh tak cegah ora kena padha ziarah ana ing kuburan niku pan bener niku Kanjeng Nabi ngendika ngene iku leres nggih Kanjeng Nabi ngendika niku kuntu nahaitukum ang ziaratil kubur kuntu ana sapa ingsun nyekah nang kowe kabeh do ziarah kubur nalika ngendika niku jaman wau tasih jahiliyah pertama-pertama Islam teko tiang-tiang dereng sakit nompo wong ngedukake nggone keturunane mbah-mbahne sing disembah wong tuane kuburan sing dadi penjaluke mula ora entuk doning kuburan kuatir njaluk wong tuane njaluk ning kuburan dadi musyrik ora kena mergo kala wau dase jahiliyah bareng Quran temurun merna-werna tata carane warkau rukuk sujud rupane Islam i isa uripe kepenak orang ngaya-ngaya, esubuh eh, imane tangguh panene dadiwo eluhur eh, uripe makmur ngantek bisuning alam kubur asar nyeganai mungkar orang bakal kesasar maghrib mumpung ija urip ngibadah sing tertib wis ngerti iya kana buduwa iya kana stain ina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil barang wis mantep tau akhirnya habis dipun nasah dilapun lanjutakan dening Gusti Kanjeng Nabi fazuru halizikril maut kowe padha ziarah ning kuburan mergo wong ning kuburan yurfiul adzaba anil amwati a'il ahya wong mati ning kuburan diangkat siksane mergo dongane wong urip sing dikirimake kuwi tekan lan kuwi bakal ngilingi ana wong kok dipatoki ora wurung kuwi bakal nututi karepe gen kuwi maksiat iso ngelongi becucat kaya ngeten iki maksiat ora mari-marki mergo menungso jalarane siji lali kelawan mati mula kene ning kuburan ora dipatoki kuwi ben eling nek kuwi besok ya kaya ngono kuwi dipatoki hadis dilanjutake awu mangane separo tak kok Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mboten kula dawak-dawake malah dadine timbule mboten sae niku monggo dipikir. Diangen-angen ya Allah dipun tabuh tutuk jenenge saron. Mula saron barang sakloron Quran hadis niki Kanjeng Sunan mboten badhe nyetakno, mboten badhe paham rakyat umat nek mung perkara saron. supaya saron iso ketutuk kudu ana sing jenenge lelagonan jenenge maca pat waconen perkara papat babatono imanmu paculono pacul perkara papat aja nganti ucul Quran hadis ijma qiyas ahlu sunnah wal jamaah lagune maca pat dandang gula dandang gole ana dandang lakonono dandang masjid jegurono sakjroning kuburan sing mbok jeguri sira umurmu wis saya tuwa Ojo seneng si nom parijoto wong kae bocah nom-nom icih doroso seminggu ping papat menawa kira-kira icih do iso lah sampeyan wis tuwa patang minggu sepisan wis ora iso Oh ya uyek kuyek mbah eh, anake wis padha nangis kabeh keloni mae keloni mae iki terus napa donga Pun ngantuk napa dereng Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti. Niki dipikir kali diangen-angen ngangkini dandang gula jajal dibawani ngangkit dandang gendis do. Ngawi gini ono kelerem-kelerem ngene iki Nganggu gending gending-gending hati. Ayo do. jajal kaya apa do. Ayo do. Loh. titingane iki sing genah to. Kok ora setel. Ayo, Nduk. Iki nopo yo nek Ayo. Tintingi to lek sedadi kok yo karepe dhewe. Ayo wis muni. Lah kok kaya iya kaya ora kono. Angger san ditutungi to san. Nek yo sak karepe nek nutuk ora gendah kabeh ka piye. Bocah kaya ngono bocah ki lara bocah Melek melek melek melek ketok syukur sesuk iso nempur. Kebayar angsuran kok turu kabeh karepe dhewe ki lho. Dhamanungsa. Ayo jajeng mangga. Inci Kang Mas. Pret. Dhamanungsa. Nah, eh, ini ana ngene iki biar biar biar cocok apa mboten, Mbak? Cocok, ya cocok. ingkang maha agung dosa nyuwun suda nyuwun ngapura menawi panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya moga-moga sing rawuh menika dilebur dosa amin Allahumma Allahumma Masya Allah Kita ini wewagunan nek dipikir Kanjeng Sunan kok jerune kaya ngene yo nduk dilos terus kene nduk monggo monggo meso yen wancine ya Allah nyun sewu sedina ning donya iku padha besok padha akhirat niku setahun ning donya sedina ning akhirat setak saewu taun lah nek padlikur jam iku padha karo sewu taun lah nek kira-kira padlikur iku jiji kok telung jam nek telung jam nek padlikur jam iku saewu taun nek telung jam kira-kira satu selawi taun satu selawe tahun wadah umure kulon jenengan itu swidak sampai pitung puluh ini ada punjulan, muka-muka tambah umur Allahumma berarti satu selawe dibagi loro kira-kira anu pokoknya swidak loro pitung puluh telung jam, berarti ini dibagi loro satu jam setengah jadi umur kulon jenengan ini didulok teko langit, teko akhir ini namung sak jam setengah jajal wis La ilaha illallah. Sing mati dhuwisik zaman Nabi Adam. Kaya apa ngenteni awake dikesuwen? Kanjeng Nabi niku nating. njetung kali para sahabat, dayo sahabat Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi-nabi Nuh, Nabi-nabi biyen ya umure dawa-dawa, umate umure dawa-dawa gedhe-gedhe. Umure ana sing 5 taun, wong sing Askabul Kafir turu tok 500 e taun. Ya Allah no seumur pitung atus tahun kaya ngopong ibadai lah kaya apa mulyani ning swargane ya para sahabat wonge ya gede-gede kuat wong biyen kidawane ana sing 40 meter jenengan bayangke wong kok dhuwure 40 meter iki lho yup terus bekakase sepira ya ya ya la ilaha illallah Lah awake dhewe kok dumur meter wae ora resik kadang-kadang ono sing semeter ora kotor. La ilaha illallah. Nate digawe sikil sandal ate jinjite dhuwure ora karuan. Nek ora dhuwure Kasih Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, piye yo sahabat nalika jagung malaikat teko beto SMS kanjeng Nabi enten SMS saking Gusti Allah inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr kanjeng Nabi ya ampun susah jenengan tidak mencilik nih kersane diirit orang ke pakanan kot yang gede-gede dhuwure ngantek puluh meter sak manganan sapi telu Lah sampeyan mung sepiring ngono wae ora entek ombenan semene kok yo entek kabeh apa ora yo. Ngombah khusus kiai kuwi. Paling diombe siji wae ora entek lho kena ngoten. Irit. Jenengan niku dikek umur sedelok karepe napa mboten kesuwen kakang dosa umure sing dawa-dawa niku malah kakang dosa sampean umur cendak mboten kathah kakang dosa mboten kathah kisapan jenengan diuripake wonten paling keri zaman sing paling pungkasan jenengan penutuping para rasul umat jenengan paling pungkasan nanging nyuwun ngapunten kanjeng nabi Gusti Allah ngendika ngeten senajan umat Muhammad paling keri tapi besok pertama kali lawang swarga tak ngake Muhammad sak umat umate nembe wong-wong liyane jenengan uripe keri mlebune swarga dhisik amin Allahumma sampeyan kanjeng nabi senajan umure cendhek niku enten ngluwihi ganjarane wong tiang menika sampeyan sekali sholat pas kencer lelatul qadar sewengi padha karo ibadah sewulan padha karo um-, ngibadah 83 tahun Lah nek sampean iso menang Ramadan ping 10 iso menang lelatul Qadar terus berarti ping 10 tahun entuk oleh Lailatul Qadar ping 83 ping 10 dadi 830 tahun kalah luwih mulya jenengan mboten diparingake sak liyane namung umat panjenengan obat yen mboten enten Lailatul Qadar ngono ya malaikat jin nggih La ilaha illallah kok ora seneng dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ana wong ora seneng maca selawat ora bakal weruh dalan swarga kunci sing Kanjeng Nabi Muhammad ora gelem maca selawat ora bakal ketemu Kanjeng Nabi Muhammad naudzubillah min Selalu ala Muhammad. Biasakan baca solawat Nabi Biasakanlah setiap hari Agar hidupmu tentram selalu Hati damai setiap selamanya Hidup hanya sekali Apabila sudah mati Tak akan kembali Marilah cari berkah ilahi Kelak hidupmu tak akan rugi buri-buri wis ora kuat. Ngajine ora lucu kok, ngaji tenanan iki kok. Ngeludase. Sopo sing ngaji urung ditungani kiai kok bali kuwi jane wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Apa ora mesake? Iki terus napa donga? Lho iki nek muni donga yai sumpah aku malah seneng kok. Terus napa donga? Ya Allah Gusti, berat kan. Swarga niku abot ora karuan, ana golekke ndang dutan karo jogetan. Wah, seneng eling ngosor ngoser delok TV ora sewengi ora ngantek apa bal-balan ngantek buar subuhan kok. Pengajian ngene iki yo abote ra karuan kok Kang. Rasane keliar-keliar padha inti kabeh Quran kabeh sing diwacakno. Kanjeng Sunan niku filosofi jerone ora karuan. Ning ati kula jenengan iki abot nopo Kang? Sunan sing njaluk lucu-lucu wae. Sing goyang-goyang. Quran iki dibeber sing tenanan. katis domongke sing tenanan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad burung lebar iki burung lebar ta iki kok Burung lebar gawe amuk kon nyanyi aku kowe mbuh gawe padha-padha diamplepi kok iso sedina mangan ping telu ngentekke pakan kok iya. tura turu turat, turu kelon mangan kelon mongan mangan mongan mangan mongan mangan la ilaha illallah ayo numpak becak numpak odong-odong awakmu rusak mikir bojone wong duwe dhewe wedang jahe gotul angin nek wis duwe dhewe ora usah beto bungkus sing jerone padha wae ora percaya bukake apa piye bocah kok ora rabi kok ngosok kancane wae rabi bocah umur 40 tahun ora rabi cah iki bekakas mung nguyuh wae bocah kok ra rabi salahmu dhewe rabi <laughs> bocah kok ayo do melek melek melek melek But gawe urung ditungani kok minggat goblok wong kono kuwi jenengan kok. Konon oh. Ono kiai kok ditinggal wong ngene-kene iki. <laughs> Ayo dilanjut, urung lebar kok. Urung ditungani kok do mulai iki lho. Ben do sugih kabeh kok. Amin Allahumma. Kelibak, kelibak, kelibak. Meri ilahi ilmu Bilal ilmu sing asli diomongke ora mung nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi tok monggo iki sing penting ilmune niki lho sing dibeber Qur'ane niki lho wong saiki bersaing kono selawat kono selawat putean selawat irengan ora ngaji-ngaji kok mun nek ngaji ini sithik ngelu ndase ngantuk mule bingung to wong kene iki donya iki pancen angel kan sing jak ngoser-ngoser mbok sik telu kuat jak ngaji abote ya Allah rasanya ngantuk wae ayo lanjut ndo ilmu akal mreng Gusti ayo tobat dilangkoni Allahumma umpama ramu eleng yen mati kawe dosa pasti wati masyaallah Wong gedhe kok. Sineksen malaikat loro kang urip ana donya iki. Mula ibadah kang maha kuasa soleh soleh lakonana <laughs> aku langsung nyanyi kena saya mangap-mangap kok Urip ana jagat raya aneling ana sasar sawetara rokok iku panas aku nek amat soraka selase ya, ya. ya Allah boten pantes wonten swarga ya tapi boten kuwawi menawi wonten rokok saestu menawi panjenengan mboten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya muga dilebur dosa di ngapura kaya bayi abang gak duwe dosa Allahumma monggo dilanjutake monggo Mas langgam Oh melek melek dangdut kowe. Mana tahan Kang Mon? salim ala sayyidina Muhammad. Siji sing ora entuk ambuning swarga mudaminul khamri. Iki jame kok cepet men temu iki. Kek siji durung werna-werna iki, Rizal. Sing nomor loro. Cepet sithik. Sing nomor loro sapa sing mboten entuk ambuning swarga al-bakhil. Wong sing cetil permen karet, kotot-kotot, mentul-mentul, singkek, puentil, gambir, brotowali, kapsul udar, telo, boleng. Wah, pahit kabeh ini. La ilaha illallah. Singkek saking cetile, singkek nek ngising kambek nyekek. Puentil sama delok dikompo sut sut sut mlebu terus metu siti ora kayak itu ora mendong belas kok. nek duwe rokok kancane kon rokoke kancane bro sak sedotan bro jaluk entek rokoke tapi nek dirokok dhewe kempit nggon kelek kok wah iki lek ora karuan ki wong ya ana wong ya teko wah iki lek koyo ngono cah kuwi ku hampir pait tapi cek lumayan nggo nginangan tombol lara untu broto wali pait kena jamu kapsul udara pahit kena nggo tombo koreng je lumayan nek wis muni telo boleh wedhus e mendem kok <laughs> lah dalah aku tau ora wedhus mangan telo boleh iki gambar-gambar gua ora iso kok saking pahite mendem weduse meneh kok menungso sing jenenge wong bakil adoh swarga adoh rido adoh menungso cedhak neraka nyuwun sewu niku meneh kok menungso kucing iki Ora seneng karo bakil mangan lek glibet. Iki karepe mbok yo di ngenteni apa-apa sing diuncalke mbok ndase mbok rene ngenteni. Mangan nyekel ndas. Kucing wis muni, mau, mau, mau, mau, mau. Ndas dikemah-kemah dipangan. Ya Allah, kucing nek muni, ya Allah ndas barang yang dipangan ya Allah. Ya Allah kusura diuncalke babar blas ya Allah Gusti cetil wong iki bakil tenan la ilaha illallah. Muga-muga engko buntute diguwek, cintane yang glibet ae. Nyekel buntut kucing muni, mau, mau, mau, mau. Buntut jadi kemah dipangan buntute kucing. Ya Allah, cetil pol cah kuwi buntut barang kok dipangan la ilaha illallah. Tapi nek ri mesti ora doyan, mesti ora doyan. Nek ri tetep diguwek, entak entenane rene. Hmm, jadi entene sing glibet ae kok. Mangan ri Kucing wis muni, mau, mau, mau, mau ri dikemah-kemah disesep-sesep. Dikletak-letak dipangan, ya Allah, ri balang dikemah-kemah dipangan. Eh, eh, kelegen modar kowe engko. <laughs> Kucing antek muni ngono, ya ila elwa bakil cetil permen karet ki Kucing go apa nunggane wong cetil gak golek liyane, kucing lunga. Bareng lunga, metu ketemu pada kucinge, kowe arep ning ndi? Ning gone Bata Purwosari, aja rono. Pahit. astagfirullahal mula anak-anak rantau sing jenengan urunan pira-pira aja kuatir aja kuatir sedekah panjenengan Gusti Allah bakal ngejoi saya tambah pirang-pirang Allahumma sing nomor telu Sopo sing ora entuk ambuning swarga almanan wong sing seneng tumbak cucukan wong sing seneng adu-adu, provokator, provokasi. Ngelek kene, ngelek kono, tukaran. La ilaha illallah. yun sewu niki. Wong sing seneng kaya ngeten iki, besok ora bakal entuk ambuning swarga. Temenan yo yakin aku dhewe yo. Kowe ora ngandeng, ora ngandeng aku tenan bojomu boncengan temenan kamu karo Siti ngoyo. La ilaha illallah. Padahal ora ngubuk-ngubupi, edom dadi linggis. ngomong pinter lek bumbon-bumboni dal tukaran senenge ra karwang iki wong sing kaya ngene iki seneng tombak cucukan seneng adu-adu provokator provokasi iki wong sing besok ora entuk ambuning swarga nak undu bilamin sing nomor papat ngotes payang terus donga aja suwe-suwe setengah siji pokoke donga oh, wong sura kuat wong kene ngaji ora kaya liya-liyane wong boto ora padha Ngono nganti jam loro ngene. Terus kae terus iki urung apa-apa nguyah siji, nguyah siji entek wis kowe. yang murus kabeh ning ngono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sing nomor papat sapa sing ora entuk ambuning swarga? Aku li walidehi. Nek ana anak wani karo wong tuwa, ya Allah pintermu sundulangin sugihmu kaya ngopo? Kowe kok ngantek wani wong tuwa? iki aja pisan-pisan we mambu gandaning swarga ya Allah Gusti gawe susah wong tuwa lekasan wetan ta ngrasakno dina bodho mbok ngeki kopi pok gula tapi sesuai sarung tukokno iki wong tuwa lek ngandut kaya ngono rong wulan lekasan bingunge wong pirang-pirang kok pengine njaluk pedes-pedes rujakane lombok setan ngono ya kurang ana dondong njaluk bengkowang goleke bengkowang njaluk nongko goleke nongko pengen duren goleke duren njaluk pelem ora usum kon golekake, ora sego mutah-mutah, ora kelek ngusek wae. Bocah kira ngulan ki bingungke wong patang wulan ana nyawa krenjut-krenjut obah-obah bingung, utang dilakoni demi jabang bayi, kopat lepet kanggo nyelameti ngapati cara wong Jawa utang dilakoni demi jabang bayi. Limang wulan saya abot wetengan nem wulan hawane arek nguyuh wae. Nggih napa mboten, Bu? Kula nggih ngoten kok, Yu. Wis nem wulan iki hawane arek nguyuh wae kok piye? Anggepmu yo ora ana pamitmu yo jegur kali mulih. <laughs> Ora tak ngerti mulya kabeh entek suwe-suwe kono. Eh kok pengajian ning kene kok aneh wong kene iki. <laughs> La ilaha illallah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Gentenan sori, Pak. Iki kene kene muga-muga berkah ya Allah, barokah barokah barokah Allahumma. Wis muni pitung wulan, wolong wulan bayi sih ya Allah mancal-mancal ae. Kelambenan sumur ora kelambenan atis buah sak awak ya Allah etek-etek kaya budak timban. Kaya gunung seke-seke lek ambekan turu miring kaya prau glempang mengkurep malah kaya timbangan. dodo malah kaya celengan macan. Ora percaya jajal nek ana sing meteng kono dodo Ora persis kaya celengan. ora ngandel yai mosok celengan bolongane ngisar. ngisor. Maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa aja pisan-pisan wani karo wong Sina bodho ki ya dolan ngene wong tuwa, sungkem ngambung tangane wong lanang dicucuk dengkule. Jenengan wingi dina bodho nambung dengkule bapak napa mboten, Bu? Ya Allah pak, pengumuman wong lanang-lanang Nek kepingin dengkul diambung wong wedok Gampang pak, duit satu sewu Sulasi tamplek ke dengkul Wong lanang ya kudu kerja golek duit Wong lanang kerja ora duit orang Iko kepingin diajeni, ayo orang mungkin Gih napa mbakten bu Lah adalah cetot wong wedok kene Sangar, ada wong abang sayang Tanpa wong abang tendang Jujune aku rabi karo wong purwosari kene Aja ngono to yuk. Pira-pira diterima wong jeneng manuk ki ndok ana sing gedhe ana sing cilik. Lah bojome ku lho manuke ndok cilik apa gedhe. Aja milik barang sing melok kasusu muluk malah akhirnya dadi melak. Siti onek berkah alhamdulillah. Akeh ora barokah ki lho gawe apa to yo? Saiki jajal to. Wong bayarane wong lanang ki lho pira? Wong wedok njaluke sing gedhe-gedhe kaya ngono akhir korupsi. Ya Allah, nasibe awak kecelek polisi. Mengko sampean ra duwe bojo, nek waya udan kedinginan kasihan deh. Lho, Ibu sungkem tangane wong lanang dicucup, wong jenenge garwa. Garwa niku sing siji sigar, sing siji dawa. Nggo sik rungokno sik sigar kanggo wong lanang wong lenang wong lanang kudu bisa nyigar wektune ndi sing kanggo nyambut gawe ndi sing kanggo bojone ndi sing kanggo ngibadahi wong wedok sing dawa pikirane dawa atine dawa manahe dawa pinemune ora gampang gugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane hati panas kepala dingin nyebar wet sabar sak untara mapan turu karo mbok alon-alon kamas sing srodok dawa seneng dawa napa cendak bu Lah dalah, napa laras jenengan opo jenengan karo Kasmira? Rentek kasmu kowe kan. Iki monggo sing akur omah-omah dina bodho, sungkem medun riyaya, halal bikalal karo kerabat sing paling cedhak dhisik, wong tuane, bojone, tangga teparone, nembe kiwa tengene. Sing dolanan buacok ndiasmu kowe. Eh. Shallu ala sayyidina Muhammad. Niki monggo. La ilaha illallah. Niki mulane temriku waktasimu bihablillah wala tafarraku. Ojo do pecah belah. Wong Islam ikhtilaful ummati rahmat beda pendapat rahmat. Dalan kena beda. agamane Islam padha nabine padha Gusti Allah padha tujuan swargane padha senajan mung dalan beda iso saiki andum donga muga-muga besok ketemu nang swarga Allahumma mboten usah golek eleke wong liya awake dhewe basa kakean dosa sing penting Gusti Allah ridho sak pola sak jangan kados pundi sing penting berusaha Gusti Allah ridho apik mungge Gusti Allah ora urusan menungso ngalani apa iki ditandurane ngarcapada sing iso disesep karo wong menungso liya khairunas anfa'uhum linnas sak apik-apik menungso menungso sing iso awe manfaat karo manungso liya amin amin Allahumma Mula ing pengajap lumantar pengajian iki, kulon jenengan sami beber kitab suci, Quran lan hadis, barang sakloron ditutup. Neng, neng, neng, neng, neng, neng, nong, nong, nong, nang, nang, nang, dang, dang, dang, dang, dang, pur. Neng. Ayo saiki padha meneng tafakur mikir oh iya sing dingendikno pancen kaporo kata ini Quran tak wocok bejo sampean amin Allahumma dipikir kulon jenengan oh iya bener sing digendika no aku saiki wis tuwa rambutku saya putih meh wayahe mulih untuk ngompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan ciut mung karintut ya Allah Gusti bener sing digendika no saiki aku tak mecik tak seguro noto bato sakdurunge seda ngamalo kesaenan sakdurunge datang kesempitan bangunan kuburanmu sakdurunge sira padha mlebu asolatul jamaah urip ra tau mlebu masjid mati go ning masjid mejite ngamuk niki masjid nggih sing aranane trep sapa urip ra tau mlebu masjid la kok mati gawa ning masjid mejite ngamuk mejite ngamuk mejite ngamuk rumakno sauripe ora tau mlebu masjid lah kok mati gawa ning masjid masjide ngamuk masjide masjide la ilaha illallah teko kono mbuh sing mati sapa kok kono kok dipikul la ilaha illallah la ilaha illallah mrene nyabrang jembatan la ilaha illallah padahal wong iki ora tau mlebu masjid Dipikul. La ilaha illallah tekan gapura mlebu. La ilaha illallah mlebu mrono. Tekan ngarepan la ilaha illallah. Sawai. Lho kowe rak wis tak kondeni to, wis tak omongi to, majite siap-siap to. Nanti tak bulan baleni kok. Lah semene kok kaget kabeh lho. Wis ngempet yang malah dikaget-kaget ya iki lek lek wis dikandhani mejite ngamuk ya kudu siap sapa iki sak uripe ora tau mlebu mrene mati gawa rene ora itu mejite jawab kok aku mau ya ora njaluk rene kok Pak kene ana mayit ngene iki terus buantingen sisan ayo Pak mejite Pak Iki dino masjid mung dianggit langgit langgar mung kanggo jigar. Gelem mangkat ning masjid nek mangkat kari dhewek nek mulih dhisik dhewek karo golek-golek sandal apik amblas dipek goro. Dandang dadi kuntul-kuntul dadi dandang wong liya sedulur-sedulur dadi wong liya timbuling becik Allah timbuling goro. zaman akhir zaman edan sing ora edan ora keduman ora joko ora perawan, tuwek ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwa-tuwa yo SMS-an goro Goro sing nekat bisa berkatake lanat akeh pangkhianat menungso ora padha gelem nglakoni tobat sing geni, anggone nglakoni maksiat goro goro goro goro goro goro goro goro Goro. Goro. Goro. Goro. goro goro. Ah, goro ah, goro. Wong cilik diangrek-angrek, wong melarat dicutat-cutat. Wong pikir diusir-usir, wong miskin disen-isen, wong kere diece-ece, wong bodoh dikira-kira, wong gedhe mikir waduke dhewe. Wong duwe patrapane kaya wedhus senengane krutus, wong ayu guyang-guyu mamerke pupu. Tawake 50000, malam minggu mundak 200000. Goro. Goro. Goro. Kaget banget anakku. mulai panas ketok iki. Mulya mulya. Ngurusane bocah kene panitiane sing amplepi ora kowe. Anten <laughs> tak remuk donya iki anjenan kan. Ya Allah Gusti, ayo anake dipondhokke, ayo diguwak ning Demak. Guwak ten monggo Jawa Timur blegedekan pondok pesantren. Dipandhokke, dingajekke. Lah kok mangan opo, mung bocah santri mondok niku ora golek pegawean. Nek wong sekolah pengen duwe jasa, pengen dadi pegawe ben iso entuk pekerjaan. Tapi nek sing jenenge santri mondok ngaji ora golek pekerjaan, dadi ora golek dadi pegawe, dadi bose pegawe. Amin Allahumma. Bukan jani, kiyai tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Sallallahu alaihi Muhammad. wong cicilek kok ngaji besok bakal ngaji cicilek kok tirakat besok munggah derajat anakmu cicilek rekoso besok bakal mulia Allahumma anggar kumpul ke kiai kon turu terus awar kiai Mulih jadi kiai Allahumma pondok pesantren kok dorak wegah kok saya kira kalau mbien komplit harus sekolah nopo enten ini sponsor nih ayo wulan sawalan lebok ke madrasah lebok ke pondok RA Radatul Akfal aja mung RA tok. Unggahke. Kok temung bapak tak bapak Kastrobi, tantu matur, ronda maru, babi turu, ora kuwitok tok to yo. Dunggahke. Kok mung bababa, bibi-bibi, ora kuwi tok to, babi. Aja kuwi tok yo, ayo disekolahke, dingajekake jaman koyok ngene. Bejone wong sing gondelan agama. Amin Allahumma. nganggo pangkur jejenglengi pojok gambir rongsoan pinggir pojokan sing tengah durung muni jajal dibawani Nanggi pangkur nah iki begawe begawe gedang ripe gedang rojo sithik-sithik sing penting rata setengah siji tetep donga wagine bakul rambak dene kurang marem sok ngundang kiambak ayo nduk Iki jaman jam ke tidur tu melek melek besok tarap ke kira milah yang jaluk sopo model apa wedus apa sopo ayo amin amin Allahumma anak soleh solehah amin Allahumma tenderem leh omah omah rizkini barokah sawroh Mekah Madinah amin Allahumma oper sing tengen se sitik sitik Selasa ngewel Oke, lanjut. Mula kita. kesuwen wektune. Pokoke ahlus sunnah monggo zikir sareng-sareng saestu. Nek kula dengan gelem neng neng neng ati dadi ning ning ning isone dadi bening alladzina amanu wa ta'ma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dzikir ning Allah dipun dandani praune dipun kuati. Dipun kai layar dikai mesin. Tegese salate dipun tempel. zakate dipun tembel, posone dipun tembel, hajine dipun tembel, sampun kuat, haji nganggo umroh, zakat nganggo sedekah, salat nganggo qobliyah ba'diyah. Niki sahadat kanthi dikir pun kuat, ayo ke segoro. Segoro ki ombake gedene ra karuan, segoro niku ngilmu tarekah. Sampan duwe perahu dan jegur-segoro mboten badhe entuk apa-apa. Sampan jegur-segoro tanpo perahu ora bakal iso. sampeyan kudu salat ya kudu wiridan wiridan tanpa salat ora kena anger teko eling ora jengking ora kena jengking ora eling ora sampurno dadi ya kudu jengking ya kudu eling nek wis dikur segoro ilmu tareka iki ayo diolahi praune la ilaha illallah la ilaha illallah ngantek tekan tengah muslulub amjur golek intan mutiara jenenge hakikah muqarrabah akrabiyah ahadiyah ma'iyah golek intan mutiara ning telenging samudra mboten gampang kudu waning bongkar gunung reksa muka dibekal buta sakembaran Raden Werkudara iki nek lakone Isra mikrot, iki udah tak terangno entek wektune terus nduk terus nduk dijunjung cepet sithik iki ken kula jenengan nek wis ning-ning nung-nung nang-nang menang sanga pangridhuning setan nung-nung-nung demunung donyane ya mulya demunung besok akhirate swarga Allahumma ya balik mrene kowe Sampai piye sing kusuk-kusuk jamaah jam rolas pas pas pas sing ikhlas pitungkas awa iwaras ora kurangan beras iki pas jam Nah, ya cekel gunungane pakelirane nanti Gorene kelirik, ya cok goblok jadi. Sedekane wae sapa yo yo. Nek sedekane kok karo akuarium ki maksudmu piye kecah. Gitu. Iki Iki pakeliran kelir niku nek dicekel-cekel mesti nglilir kelir nek dicekal-cekal mesti ateges ah, bengi niki dicekel kiai nglilir tangi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki amin Allahumma ayo ya, monggo <laughs> ayo iki rae kolam renang wong kayak akuarium ayo Saiki kandanku mereka Natbodhe jekan titian Kararaja Dewaku. Ana tuyul mangantela. Aku wis ucul sangka bondo. Sewulan aku dibelenggu. Dibondo ora iso kredo wejingan menungso-menungso padha maca Quran. padha tadarusan we panas kobong awakku rekoso ya wene lekku mreka daya menungsa ben nglakoni dosa besok tak ganci endhase ning neraka nanging bareng romandun teko diapurane dhaposa Qurane padha diwaca trawe jeng-jeng kelit eh, eh, dina bodho setahun dosane dilebur di ngapura ben kawarakawir urip kurekoso tuna leku nggodha menungsa menungsane padha poso eh, lebar di ngapura isih syukuran ngumpulke dhuwit urunan gawe pengajian halal halal kali ditutup rame ini rakaruan nanti jam rolas bengak bengok kiai ini ora lebar lebar kiai kok ngendi buajingan buajingan buar ngaji jaluk mangan gojlai gojlai wah Wis sedina mangan ping telu tak pira kowe. Moga-moga panitia ledo suka. Ning aku ora cocok. Bocah-bocah rantuan kena ngopo ngundang kiai pengajian panas kupingku. Kena mbok yo do golek biduan sing nggo saweran lepoke kotang. <laughs> Ngombini oplosan. Menungso, menungso. kowe enak-enak eh jingklak jingklak kowe rekoso le tapa broto gawe rarane adikku kowe di ngapura ning sing lara aku ado balamu-balamu iki padha rene kae gaglaken bubarno sing padha sebo aja anten ngati suwe-suwe rene Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Ha ha ha ha! Nyadeng dawuh kakang sedaya adya bala sampun sumatos. Tumata nenggo dawuh ya sekecakna lenggahmu di nyadeng dawuh, Gus. Wonten wigatos nawastaya wonten timbali. Nggih. perintah nopo pinten pasukan ingkang pun betaken sampun siap siaga kula nggih namung nenglengake arep no mirengaken gawe penjenengan menik mau kali malah kunjul sedono Atas mundi wonten tugas nopo bos ngene lek no kupingmu bukaan matamu Raden kakang salah omonganmu sing dibuka kupingi sing dilekke matane ora apa-apa dibos salah kira masalah aja protes kowe sing bayar ki aku <laughs> iya iya nggih mboten napa-napa rungokno nggih sendika kowe nek iso rombongan bocah-bocah nom-noman anak buahe Pak Suwono kae sing padha klumpuk-klumpuk Joko Utomo ngadakake pengajian leren ana awit dina iki ya kowe kudu iso ngrekodaya rombongan Gatotkaca Antaraja Antasena aja nganti manunggal cipta cecungrah ana nek ana wong padha kae takbiran nek iso kon padha ketemu dalan kon do tukaran gen aja nganti lebur dosane nek iso mah cepet nglakoni kemaksiatan <laughs> ampun wapir urusan cah nom-noman kula ingkang badhe ngreka daya mengke kula susupi bocah anak buah kula tak kan ngombe riyin mengke nek pun mendem melu takbiran ning moten maca takbir ning sing diomongke nyanyian dangdutan bagus <laughs> ya kaya ngono kuwi sing tak karepake ya ngono iso aja nganti sore-sore lebar rodok wengi kira-kira engko jam 3 mboten ngantos jam sekawan mangke kula gledhakke ndase kula sumpeli kupinge kula tutupi matane aja ngantos andan subuh mireng ya iya iya iya apik tugas kula napa kowe taun sesuk lek ngrumpuke dhuwit aja kok kene ngarepan masjid ning lapangan Sae temen Golek dandutan sing rodok jos. Pun kuatir. Urusan dandutan, ombenan sampun enten sing ngebosi. Ampun kuatir. Beres. Ulo tuk enek sing tah nom-noman kae Joko Prawan padha halal pi halal, salam-salaman kowe kudu iso ngrekodok mun watin bocah joko kalau kawan saya kudu salam salaman aku tangan makai kulo dapat kulo setrum dret dret dret dret mata makai nak mohon kena ono no ah makai dalu kulo bonjeng ek motor golek manggunan ek lo dok sampai kulo kerek di langit anu kulo sukses makai kasih lah iya iya iya kowe kaya ngono kuwi lek ndang budal bendang napa sesuk ngenteni apa saiki colobor bende ditutuk ndang mangkato kae bocah nom-nom bubrahno anak-anak rantu ikatan kae kudu aja rukun kae pujuan provokator ana obongen aja antek padha gawe ke pajak pun kuwatir gatut kaca oh sampir bletuk ngoreok bocah kae puyuh ketemu kale kaca Hey! <laughs> Hey! Aku melu di My no. Hei kang somo lenggah gusti jenengan kuataken hidayah Ampun ngantos pejah kejahi beto iman husnul khotimah Amin Allahumma Hei eh, dunya pancing iki dina wis remuk Biyen Quran aneh masjid aneh Islam aneh Hei eh, iki dina wis padha balik aneh meneh Wong maca Quran dianggap aneh ning bejo wong sing diarani aneh, Gus. Wong Quran menika ingkang nampi tiang tiga tunggal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi gambare wong sing padha iman. Ulaika Allahu damir rabbihi wa ulaika humul muflihun kula gambaraken kaya dening wadah. Ingkang rapet tur mlumah mengo dileboni dawa kiai ditutup digawa bali kanggo anak bojo anak istri wadahe mlumah tur rapet terus ditutup gawa bali yo iki wong sing bakal bejo golongan suwargi amin Allahumma Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum iki ana gambar wadah ketoke rapet nanging mengkurep Gus diwedeni ana neraka ora wedi dibratan ana swarga ora brontok Wong swarga niku bronto siji efsau eh, salam wong sing seneng kerukunan. Linul kalam nek omongan alus gawe senenge wong pirang-pirang. Silul arham senengane silaturahmi, eh tamu to aweh, sedekah aweh pangan urunan. Wasallu bilaili wan nasuniam, bengi-bengi salat tahajud hajat sembayang, iki wong sing dibrontoni swarga, iki dibroko dikandikno yo ora bakal brontok. Lambe serumpang kali Semerang, lambe tipis gripis oleh ngandani. Heeh, ora bakal ono. tumacep masuk ning ati wis ditutup kunci mati kupingku mripate. Heeh, ana wadah rapet ning mengkurep. Iki golongane wong kafir sawisane neraka nak untu bilah min. sing nomor telu aminan nasi mayakulu aman nabilahi wabil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin ono wadah kita imlumah nengi sore bocor Kita Islam mung KTP, nek pengajian yo enggak, enggak, enggak, enggak. Nek ora kepanggih, ora ditindakake karepe dhewe iki malah bahaya. Wong munafik iki musuh dalam selimut ketoke padha Islam. Eh, eh, eh, nek ora seneng karo kancane masjid dinggone, ha kok dikumbah dipel kaya ngono kuwi. Eh menungso dianggep kirek eh padha agamane sajadah dinggo ngono kae ora entuk. Heh, rapi ora sak balane ora kena iki lho piye? Donya kok wis kaya ngene to ya. Ya. iki ana wadah ketoke mlumah ning kok ya bocor ketoke moco, ya mau ngerti ning ora kok dipahami sing sak jero-jerone lan dilakoni sing genah rumangsa bener rumangsa pinter eh mulo ati-ati Gus butone wis berhasil ing rekodaya hae ampi-ampi awur-awur desa mboto kelebon buto aku pun pamit to kok ora salah bareng kula kandhane kok kobong. Kaya arep ten pundi nika kanteng nerjang barisaning bruto weladalah. Wis anggene dadi apa? Ampun watir wae kula ingkang badhe ngawat-ngawati adiku di wis anggene. Aja gugrik aja wedi. Lanjutno lemu pengajian. Kowe butuh duit biro tak transfer. Eh. sanggeni kira-kira kabeh wong-wong antara jawanta sena sadulurku Abimanyu Wangka Wijaya Pancawala kabeh wis padha urunan tak kirimke kowe Eh maksudmu apa Gus mboten badhe leren pengajianmu salamine istiqomah Abdul Min Alfi karomah subutul karomah dawamul istiqomah nganti kaya ngopo boten badenten butuh sing mandekake pengajian tahun sesuk kula undang mleh iya kok malah kok ngundang kula sampeyan kok malah tawa-tawa nggih pokoke nek boten panjenengan kula boten cocok aja kaya ngono maksud kula ampun mundur Pak boten kula boten badhe leren buta gendak singkala lho nyuwun pamit adiku diwisasi Thank apa? Aku ora trima. Kuwi sanggeni ora bakal besar kulite. Antasena sing dari pagere. Yo tawe yo, Entuk karya slamet iki lujeng nggih, Gus. Slamet, slamet, slamet. Lho, tunggu nggih, Pak. Sing waspada nggih, Gus. kan ampun lali duk sino ingkang kenceng golek agama donga panestu wong kita Adil inal batila kana zauqa ya buta setan iso ngrekodaya iso kowe iso nggodha nanging ora anger wong sing iso mbok godha momongan kula pono kawan pono kiawas kawan kuwi kanca aku bakal ngawasi koncoku bakal ngawasi dulurku bakal ngawasi santri-santriku eh, raden wisanggeni, wasiun goniun wasun jembar goniun kowe sugih eh gatut kaca gondan kaca antaraja antaraja sembur semar badranaya wakul jaal haq wa batil inal batila kana zahuqa eh selamat selamat cakete cakete sugih kendel bondowani kowe nek iki kepengin iman nyawamu metu bon-bonamu sesuk-esuk esuk iki roh metune srengenge teko wetan dina iki miyato bali jame deloken patamu ke jam pira kita kete wilati alas enteng kelek sawale kenal kenalno geng boto purwosari jenengku supono <laughs> kuwe ketua panitiane kuwe yo ora tak tutupi kuwe sing tok kiriman teko gone bocah rantu-rantu yo kenal ngopo hmm? Joko kiriman ki tak kon golek ndang dutang kok pengajian kacang cangkem minggat tok weladalah bocah kok ketakit ini koyo ngene bocah iki kira-kira iki koyo apa bualo kowe iki guyub getahmu tendangane supono ampuh meniki perguruane kondi iki diterati apa merpati apa cendono kok terhatin saiki. Sakakan cangkem kowe iki. jurus urung pati metu kabeh. Gua gelap oh ya Allah. Kok malah kowe galak kowe. Iki bocah urung kenal sapa jenengku. Wis sakakan cangkem, wis minggat to, minggat minggat lagak. Woi! <laughs> wis entek kontrake setengah siji. Perang orang nganggo aturan. Eh, remuk-remuk ben. Pasek tak kabeh modyar bentone wae. Tak uyak mrono tak gejuk ndase. Ning ndi ora kaya ngono kuwi to, Gus. Wong perang gerak ya wayang musuh wayang. Lah kok dalange melu ngantem isi sisan. Suwek kabeh wayang, suwek yo ben wis bati akeh ora apa-apa. Huh. nek ora ngene ku suwe-suwe entek ndonga ana kancan do mulih dhewe-dhewe kok. <laughs> Eh wong kene ora kaya liyane kok. Nek urung didongane ya urung bali. Lah kok wong kene iki siji-siji anu kok ning sore kali, ya kok. <laughs> Suwe-suwe kok entek iki piye ta ya ya. Wis wong butone tak idak ndase. Saiki wis mati. Wis sapa? Aku Joko Utomo. <laughs> Iya. Eh Joko Utomo karo Supono wis jos. Ya ya ya ya. Lanjutke lanjutke. Pokoke taun iso taun jeng nek kok. Ya ya Kok malah tawa-tawa. La ilaha ka illallah. Sampun wo, sampun dongane nggih wo. Nggih nggih nggih Gus. Kula dongane anakku ngger nala gareng Petruk Bagong rene oleh. Dongane rene oleh. kita sedaya ing pengajab kanthi dedasar Quran lan hadis ijma' kias ahlu sunnah wal jamaah lanjutkan anggenipun dikir Nabi isbat la ilaha illallah ismundat ismundat Allah Allah Allah qalbi ruhi siri khofi nafsi akwa kolab latifah pitu monggo dipun dadosaken awak niki suwe Gusti Allah insyaallah kang arang soleh bagus atine krana mapan siri ilmune laku torekot lan makrifate uga Hakekoh manjing rasane muga-muga nolo gareng petruk bagong nailah khairin patruk mabago samwir cantu taliwontu ayo cepet cepeto nglakoni kabecikan ninggal kealanan amar makruf nahi mungkar sumargaring petuk bagong maperkara kang ala iki muga-muga amar makruf dahlu niki Gusti Allah ngridhoi monggo dipuntungani ingkang sae makbulan katrima ingkang ala dilebur dosa sareng-sareng istighfar ganti Ramadan poso balik suci dosa dilebur sedaya hablum minanas kosong-kosong tidak ada dusta di antara kita halalun bikalain wulan sawalan peningkatan gondeli iman pupuk kelawan Quran pengaosan amin Allahumma amin ya Allah amin ya Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah dosa sembrono pepeko saben ya dina. Nyun ngapura nyuwun sudo ya Allah menawi panjenengan mboten ngapura nyudo kapitunan dugi tuna kita sedaya. Ya Allah. Lomong belana dunubana wali wali dina wali masyahidina wali muallimina ya Allah. Ya Allah mahasil makosidana Ya Allah sedoyo panitia sedoyo tim ranak rantau Pak Pono Mas Joko sedoyo panitia sedoyo poro jamaah Masjid Baitur Rahman sedoyo poro jamaah pengawasan Fima makosidi di dunia wal akhirah sedoyo poro pejuang poro kiai Pari ngono sehat barokah ilmu barokah rizki mulan datang poro santri sedoyo poro pejabat ya Allah pari ngono sehat mikirakan rakyat masyarakat umat ya Allah Salim Koryatina Baldatina Indonesia Ya Allah Baldatun Tayyibatun Warabul Ghafur ya Laitim lana bil imani wal islam Allahumma ya Rabbana taqabbal minna Ka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim watini watini al-haq wa ila tariqil mustaqim barakatil quran Padilatil quran fadilatil Rahmi Ya Allah maj'al awladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina al ilmi wal qur'an wa iman wal islam bi ta'atila bi ta'atil Rasulillah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurota a'yun lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma yasir la tu asri nadalika Allahumma yasir Allahumma ya yasir kuli asir yasir lana kula asir Kainat taisir asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir Kaitasna ulaika kathir Ya nikmal maula wa nikmal nasir Gufronaka rabbana wa ilaikal masir Salimna min adabi sa'ir Wa atakhilna jannata ala sarir Isafaatil Basir wa Nadir Birahmatika ya Arhamar Rahimin Allah ja'al baldatina Indonesia Baldatun Tayyibatun Warabul Ghafur Allahumma salli wa sallim ala Muhammad tibil qulubi wa tawaiha wa wa shifaiha wa ruh al wa jiha wa ali wa sahbihi sallim wa salu ka wa azza imam mabrotika bisalamatan min kulli ithmin wal ghadimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najatan min iman wa la tajal bi qulubi nagla dzina rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana dalam nafsa wa lam tawfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana tusyikuna ba'da id hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten sugeng kondur sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.